أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatu ma cikin littafin inda dunaka na alhabis abulgani almakdisi rahimahullah a yau za mu tashi a kan babin da ke karantar da mu hukuncin bulfidiya wani rahimahullah ya ce ba bulfidiya wannan babin da ke karantar da mu fidiya fidiya shi ne da za a bayar domin kwanson kai a harshen larabci kenan kamar yadda nasir qur'ani ya nuna da wanda ya zalunci kansa ran tashin kiyama da zai ba da fidiya a gaban Allah Allah ba zai karba ba to amma fidiya a wannan babin a istilahin malamai shine wato hukuncin da za a yi wa mutum ko abin da mutum zai biya saboda wani kuskuren da ya yi a cikin aikin hajjinsa idan ya bar abin da aka ce ya yi ko ya yi abin da aka hana akwai jinin da zai zubar na dabba domin cika wannan gurbin. akwai kuma wanda idan mutum ya kashe dabbar farauta yana da harami shi ma zai biya mun yi magana a baya bambanci tsakanin hadaya da fidiya hadaya muka ce yana daga cikin gaban aikin hajjin mutum ne amma bidiya hukunta mutum aka yi saboda wani abu da ya saba. Wani rahimahullah ya ce Abdullahi bin Mubafal, Abdullahi bin Ma'akil, wani hadisi Abdullahi bin Ma'akil ya rawaito, radiyallahu anhu, ƙala ya ce, Jalastu ila ka'abin ujira, na zauna da ka'abin ujira radiyallahu anhu, wasu altuhu hannun fidiya. sai na tambaye shi gami da fidiya mecece ita faƙala sai kabin udra ya ce na fiya fasa wannan hukuncin ya sauka ne a kai na ni kadai wahiya lakum amma amma kuma hukuncin naku ne dukkanku gaba daya ma'ana ne abu ya same shi aya ta sauka a dalilin dama kuma idan aya ta sauka don wani dalili to ba ayar ba za ta takaita kan wannan dalilin ba ta gama dukkan mutane wannan shine abin da malamai ke cewa al-ibratu bi umumil ma'ana ko bi umumil lafzi la bi khususis sabab abin lura yadda ayar take magana ga mamme ake dubawa ba wai dalilin da yasa aka saukar da ita ba sai yake cewa umiltu ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam an ɗaga ni humiltu an ɗaga ni an kai ni wajen manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam bayi da lafiya yana kwance walƙamlu ya tsaro ala wajihi sai ga abin nan kwarkwata na ta zuba daga fuskana gashinsa ya yi kwanaki bai yi wanka ba ba lafiya kwarkwata na kan shi sai ga kwarkwatan suna saukowa ta fuskarsa har su faɗi ƙasa shi ne warkamlu shi ƙwarƙwata ya nasar yana sassauka yana zubuwa alawajihi akan fuskata faƙala sai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da ya gan sha wannan hali sai ce ma kun ara ko ma kun tu'ura? ni abinda nake zato shi ne alwaja'a shi rashin lafiyan nan balaga bi kama ara ya kai matuka a gare ka yadda nake gani rashin lafiyan kaɗin nan ina gani ya yi tsanani Awu ko kuma dai annabi ya ce makuntu tsoron jihuda. ni abin da nake zato shi ne da wahala tsanani ya kai balaga min kama'ara ya kai matuka a gare ka yadda nake gani a farko ya ce alwaja shi ne rashin lafiya aljuhur kuma shi ne tsanani wahala wannan wanda ya rawaito hadisi ne ya shakku ko dai annabi wannan lafazi ya faɗa ko dai wannan lafazi ya faɗa amma dukkan lafazan suna kusa da juna wajen ma'ana bayan annabi ya faɗi haka sai ce a jino shatan shin za ka samu akuya ne da za ka yanka domin annabi zai umarce shi da ya aske kanshi shi kuma yana da harami mai harami kuma bai aske kanshi amma in bukata ta kama dole sai ya aske to ya yi aski sai kuma hukunci ya kama shi shi ne ce a tajiru shatar shi za ka samu akuyar da za ka yanka faƙultu na ce a'a ba ni da kudin akuya ƙala sai ce sun talata ta ayyami to kai azumi na kwana uku a wit at'im sittata masakina ko ka ce da miskinai guda shidda likulli miskinin ga kowane miskini nisfu sa'in rabin sa'i wato rabin daram mudun nabi biyu kenan ga kowane miskini a ce da miskinai shidda daren uku kenan wafi riwayatin a watar wayar kuma fa amarahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai mazalar sallallahu alaihi wasallam ya umarce shi an yi du'ima farakan ya ciyar da farak farak shine wato abin da zai dauki wato daren uku wani jaka ne ko abin nan kwando wanda zai dauki abin nan daren uku cikinsa kaga daren uku kuma shine murin nabi guda nawa murin nabi guda sha biyu wanda za a baiwa mutum wato murin eh, nabi biyu ga mutum shida au yuhudi shatan ko kuma ne ya yanka hadaya wato na shat akuya au ya suma salasa ayyam ko ya azumi na kwana uku a lafazin farko in ka duba ya ce za ka samu akuya ya ce ba zan samu ba sai ya ce ka ce da na uku ko kai azumi kaga ajiye kawo a wannan kuma ya fara da mai a ƙi'an sittata kaga ce da ne ya fara shi na nan malamai suka ce mutum yana da zaɓi in kana da na akuyan ka yanka ko kuma an za ka yi azumi kwanan ukun ka yi ko kuma za ka ce da na shidan ka yi ɗayan abu uku nan wannan shi ne fidiya na wato abinda mutum ya yi wanda aka hana misalin ciwon kai ya sa mutum zai aski ko kwarkwata ko ya ji ciwo sai an aske kafin a sa magani ko kuma yana jin sanyi sai ya rufe kanshi ko farcensa sai ya yanka ko yana jin sanyi a jikinsa sai ya sa wani abu a jikinsa kamar formula ko wani abu da dai abin da aka hana nan duka da muka ambata a baya idan mutum ya yi su to zai yi wannan fidiya domin kubutar da kansa daga wannan abin kamar yadda ah, mun karanta a baya a sallah mun ji bayanin idan mutum ya yi mantuwa zai yi sajada kabili ko ba'adi to shi ma wannan bidiya wato idan mutum ya yi wani abu na kuskure ne zai gyara ibadarsa da ita kuma mun ce mutum zai ci daga hadayensa amma ba zai ci daga fidiya ba na alhamdulillah